Ipar Euskal Herriak ukanen duen egitura berriaren kari, ondakinen kudeaketarako existitzen diren sindikatu desberdinak bakar batean biltzea manatzen du legeak. Honela, bizigarbia eta biltagarbi sindikatuek bat egin beharko dute, bizigarbia deseginez eta ondakinen kudeak eta guztia biltagarbiren gain utziz. Eta preseski, hori da, aturri Euskal Kosta hiri elkargoak azken bilkuran bozkatu duena, Martin Bizota kontsailariak emaiten dizkigu seetasunak. sunak. C'est le syndicat Bilta Garbi qui, sur l'intégralité du territoire Pays Basque, maintenant, va être le syndicat de traitement des déchets et de valorisation. Bien sûr, nous allons continuer à avoir dans le syndicat la communauté de communes Béarn des Gaves, nouvelle communauté. Basusarri, Arrangoitze, Arbona, Aetze, Senpere, Bidarte, Donibane, Eloitzune, Sara, Ainoa, Urdazubita, Zugarra murdiko ondakinak kudeatzen zituen bizigarbia sindikatuak, heldu den urtarriletik goiti erran bezala, Bilta Garbik ditu Kudeatuko